malog i velikog i svih stvari koje u potpunosti ili djelomično narušavaju ispravno vjerovanje. Prošli puta imali smo poglavlje, sedmo poglavlje, koje je govorilo o oblačenju, nošenju halke, odnosno narukvice ili končića i sličnog s ciljem izlječenja ili zaštite. Dakle, ima osoba koje spomenuto nose da bi se zaštitile od zla, nedaće ili da bi se izliječile. I vidjeli smo, dakle, koji šerijetski tekstovi su spomenuti u tom pogledu. Nakon toga autor je došao s poglavljem kojeg je naslovio Babu mađae fir ruka wa tema'im. Poglavlje o onome što je došlo u vezi ruki i hamailija, zapisa. Prošlo poglavlje autor je naslovio od širka je oblačenje, nošenje narukvice, končića i sličnog radi izlječenja ili preventive. Ovdje kaže poglavlje o onome što je došlo po pitanju ruki i hamajlija. Ne kaže od širka je. Hm? Ne kaže od širka su ruke i hamajlija. Kao što je rekao u prošlom poglavlju, od širka je nošenje narukvice končića sa ciljem izlečenja ili zaštite. Ovo poglavlje je nadopuna prethodnog poglavlja. I ovdje se autor nije izjasnio, nije u samom poglavlju rekao da je to od širka. Zašto? Zato što ima ruki koje su dozvoljene, ali i koje su zabranjene, odnosno koje su širke. Ima zapisa Hamailija oko koji su se islamski učenjaci razišli prethodno poglavlje šerijatske tekstove koje spomenu spomenuo u njemu i osobe o kojima govori su jasne. Bez imalo sumnje. Ni vjera, niti čist razum ne može potvrditi da končić, da narukvica možete izliječiti ili zaštititi od bolesti, od zla i sl. Dakle, to je jasno. To zdrav razum odbacuje, a kamo li da vjera potvrđuje? Došao je nakon tog jasnog poglavlja s poglavljem u kojem imaju određene nejasnoće. Hm. U kojem imaju određene nejasnoće. Pa ćemo vidjeti koji se šarijatski tekstovi spominju kod govora o rukjama, o zapisima. Odnosno, dakle, došao je s ovim poglavljem koje nije baš jasno u njemu se spomnju stvari koje su dozvoljene i koje koriste Allahom dozvolom, ali i one koji nisu. Pa da se neko ne bi na osnovu onoga što jeste dozvoljeno počeo baviti onim što nije. Zbog tih nejasnoća šubhi autor je došao nakon jasnog sa manje jasnim poglavljem da izbije svaku šubhu, da izbije svaku nejasnoću, da niko i ništa mimo Allaha ne može ti koristiti da niko i ništa mimo Allaha onoga što je on propisao ili što je potvrđeno razumom ili od strane povjerljivih ljudi ne možete izliječiti. Hm. Pa dakle, ovo poglavlje je kao nadopuna prethodnom poglavlju. I u prethodnom poglavlju se spominju jasne stvari koje niti vjera niti razum potvrđuje. Ovdje u ovom poglavlju se spominju određene stvari koje vjera potvrđuje i dozvoljeno ih je koristiti i put su do izlečenja, ali ima i onih koji nisu. Pa da ne bi čovjek se obmanuo i zbog onoga što je dozvoljeno počeo činiti i ostalo, autor je došao da razjasni šta je od toga dozvoljeno, šta nije. Hm. Pa, dakle, govorit se o rukjama i zapisima Hamailijama i vidjeti dakle šta je od toga dozvoljeno, šta nije, odnosno šta islamski učenjaci kažu. Zašto ovo poglavlje u knjizi o Allahovoj jednoći? Zato što ima zapisa, ima hamailija, ima tih određenih riječi koje se uče, a koje mogu poništiti čovjeko vjerovanje od strane onoga koji uči, od strane onoga koji piše i od strane onoga koji sve to na sebe ovjesi, okači svoje srce, veže za to može poništiti vjerovanje u cijelosti, a može, može narušiti. Pa zbog toga je dakle autor došao sa ovim poglavljem. I u ovom poglavlju autor je spomenuo četiri hadisa Allahovog poslanika alihi salatu eslam i dva, dva predanja, dva govora islamskih učenjaka iz generacije tabina i tabi, tabi tabina. Pa prvi hadis kojeg je spomenuo jeste hadis kako kaže, dakle, fi sahih عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قتيات كاجي وصحيح se prenosi bilježi od Ebu Bešira Ensarije radijallahu anhu da je on bio sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam na jednom od njegovih putovanja pa je poslao izaslanika glasnika da ne ostane na vratu i jedne deve bilo koje deve ogrlica od strune ili bilo koja druga ogrlica a da se ne potrga. Hm, ponovit ću pa ću prokomentarisati, bit će jasniji. Dakle, kaže u sahihu se bilježi od Ebu Bešira, Ensarija radijallahu an, da je bio sa Allahovim poslanikom alihi salatu sam na jednom od njegovih putovanja, pa je poslao glasnika i zaslanika da ne ostane na vratu i jedne deve ogrlica od strune ili bilo koja druga ogrlica a da ne bude strgnuta, da ne bude po, po, pokidana. Kaže autoru sahihu, kad se kaže u sahihu, misli se u jednom od dva sahiha. Ispravnije je, dakle, ovaj hadis je zabilježen i kod Buhari i kod muslima. Dakle, u dva sahiha, da je rekao, bilo bi preciznije. Dakle, ovaj hadis bilježe i Buhari i muslim, i dakle, hadis je bezimalo sumnje vjerodostajan. Kaže od Ebu Bešira, od Ebu Bešira Ensarije se bilježi. Ebu Bešir El Ensar je ashab, oko njegovog imena su je malo razišli, kažu da mu je bilo ime Qais ibn Ubejd ibn Amr, dakle bio je Ansarija, učestvovao je u bici na Hendeku, kažu da je živio dugo, oko stotinu godina i da je umro 60. godine, 60. godine po Hidžri i njegovi hadise bilježe i kod Buharije i kod muslima i u drugim zbirkama. Dakle, on je bio na nekom od poslanikovi sallallahu alihi wasallam putovanja s njim. Ne navodi se ili to bila bitka ili to bilo neko drugo putovanje ili nešto. I komentatori nisu nigdje spomenuli u hadisu o kojem je putovanju riječ ili bitci. Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu tela, kaže nisam mogao doći do saznanja o kojem se to putovanju radilo. Pa vidjet ćemo dakle iz ovoga i čak kako Ebu Bešir to sve govori da nije bitno ni mjesto ni vrijeme, Ha? Nit osobe čak, bitno je dakle ono što se desilo. Da iz toga uzmeš pouku. Kaže da je bio s poslanikom Alihi Salocom na nekom od njegovih putovanja. Pa je poslao glasnika. Ko je poslao glasnika? Ko je poslao izaslanika? Allahu poslanik Alihi Salatu Oslam je poslao svoga glasnika. Ko je bio on? Zaid ibn Harise. Taj glasnik je bio Zaid ibn Harise. U ovom citatu se ne spominje njegovo ime bio je ashab Zaid ibn Haritha radijallahu ta'ala. Poslao je poslanik alihi salatu osam njega s naredbom. Ne poslao onako da ode obiđe ljude. Prije toga to je učinio vjerovjesnik alihi salatu osam. Obišao je ljude i primijetio da nešto neštima. Se nešto na njihovim jahalicama nalazi. Pa je poslao Zaid ibn Harisa s naredbom da naredi ljudima da ne ostane na vratu bilo koje deve, dakle sve deve koje idu u tom pohodu, u toj bici, na tom putovanju koje su se nalazile, koje su se koristile i na svojim vratovima su imale ogrlicu od strune. Qiladatun min vaterin. Qilada je ogrlica. Kada hoćete ženi da kupite ogrlicu na arapskom, qilada, kaže se. Qiladatun je ogrlica. Veter je struna. Šta je struna? Struna je onaj kanap od luka. Ha. Struna, kanap od luka. U predislamsko doba, prije dolaska Allahovog poslanika, alihi salatu sam, postojalo, postojalo je ubjeđenje, uvjerenje, da ta struna kada se pohaba više ne može da se koristi, moguće je dakle da je riječ o bici. Ta struna kad se ne može više da koristi i zamijeni se normalno novom, da bi luk bio u funkciji, a ta struna, ta pohabana, pohaban kanap sveže se za devu, za jahalicu. Stavi se na njen vrat s ciljem da se sačuva uroka. S ciljem da se sačuva uroka. Dakle, nešto što je pohabano, nešto što nije više za upotrebe, da kažem jasnije i prostije nešto što ne valja, nije ni za čega, ono što će odvratiti pogled od, a za, za put, pogotovo za bitke, ha, koriste se dobre jahalice. Dobre jahalice, bilo deve, bili konji. Pa na takve jahalice stavi potkovicu, ha, na Mercedesa. Na takve jahalice stavi pohabanu strunu, strunu pohabanu špagu, kanap, da bi ona odvratila pogled zavidnika od jeli, lijepog izgleda te jahalice, te deveto konja i slično. Dakle, stavljali su na vrat tu ogrlicu siljem da sačuvaju svoju jahalicu od uroka. Hm. Pa je poslanik Alihi Salocan primijetio, dakle, na ovom putovanju primijetio je, I ovo je dokaz, dakle, da može i kod ljudi koji su u vjeri da ostane nešto iz džahilijeta. Da se treba vremena da se jedno po jedno, jedno po jedno čisti. Pa je primijetio na jahalicama da toga ima. I znao je i on, 40 godina je boravio, došla mu je objava tek u 40. godini, znao je za te običaje. I primijetio je na jahalicama da to postoji. I znao je za običaje i onda je poslao svoga glasnika – da se sve te ogrlice pokidaju. Bojat se da postoji to ubjeđenje. Te ogrlice ili bilo koje druge ogrlice, ili bilo koje druge ogrlice koje su stavljane, stavljene, a ne vidi se njihova vidljiva korist. Takva ogrlica ne može služiti kao uzda ili nešto slično. Zna se, jel, zašto se deva veže. Ha. Pa dakle, poslao je glasnika da kaže, da poviče, da dostavi svim vlasnicima tih deva da ne ostane na vratu i jedne deve. Ogrlica, pogotovo ova od strune ili bilo koja druga ogrlica, a da ne bude, a da ne bude strgnuta. Zašto je autor spomenuo ovo poglavlje, ovaj hadis u poglavlju o, o rukjama, o talismanima, o hamajlijama, o zapisima? Hamajlije jesu dakle ono što se kača. Pa i ovdje je dakle spomenuto nešto što se kačalo, s ciljem zaštite od uroka. Pa je jasno, dakle, zbog čega je autor spomenuo ovaj hadis u tom poglavlju. Poglavlju, dakle, koje govori o rukjama i talismanima, neki od njih su zabranjeni, neki su dozvoljeni, koji su zabranjeni, zabranjeni su, evo vidimo. Dakle, da se okači nešto na vrat ili bilo gdje, kažu, nije uvjet da se to okači na vrat. Može se nositi na ruci, može se okačiti na auto, može se okačiti na vrata, kao što je nama to poznato, na dijete ovdje ili onde, s tim ubjeđenjem. S tim ubjeđenjem da te sačuva od uroka ili da te sačuva bilo, bilo čega, je li nevaljalog, bilo čega, bilo čega nevaljalog. Pa vidimo, dakle, nekoliko poruka iz ovoga hadisa. Prije svega da je preporučeno, ko je u mogućnosti da putuje sa učenim osobama, da bude s njima na putovanju kako bi iskoristio tu priliku i povećao svoje znanje, proširio svoje, svoje znanje. Vidimo da se preporučuje vođi predstavniku, onome koga narod odabere, a, da vodi računa o svojim sedbenicima, da vodi računa o dakle onima nad kojima ima ovlast da prati njihovo stanje pa ukoliko primijeti nešto loše pri njima da im to negira da im osudi da ih osudi za to zlo da im zabrani to loše djelo a ne da ih pušta zbog toga što su oni njegove sjedbenici što oni njemu prave društvo što su oni s njim što oni povećavaju možda njegovu brojnost i ostalo ne ukoliko je zlo ma od koga došlo Ha? Obaveza je svjedočiti istinu, pa makar to bilo i protiv tebe. Kako Kur'an o tome govori? Pa dakle, neko je tvoj bližnji ili neko ti je drag, voljen, čini zlo, prešutit ćeš mu. Nema prešutiti. Zlo se ne smije prešutiti. Znamo dobro šta Kur'an govori o prethodnim narodima koji su Ha, imali znanje i gledali su pred sobom zlo i prešućivali su jedni, jedni drugima to zlo. Šta se desilo s njima? Dakle, onaj koji ima ovu vlast, koji je vođa, koji je imam, koji je predstavnik, koji je predsjednik, ne znam ti više šta, dakle, ima ovlast, roditelj, otac, glava porodice, dakle, ukoliko primijeti neko loše dijelo, neko zlo, neki munker da se čini, obavezamo je, dakle, da to osudi i da, dakle, popravi, popravi to stanje. Ili ukoliko vidi da a, e, zapostavljaju dobra dijela, isto tako da ih podstakne načinjenje tih dobrih dijela ili da im naredi. Zatim vidimo da ukoliko ima svoga glasnika, ima svoga zamjenika, da kada mu nešto naredi, on treba da ispuni ono što mu se naredi. Poslanik Alihi Salatu Eslamu je rekao i on je dostavio, nije od sebe ništa, ništa dodavao. Dakle, kada te neko upunomoći da nešto uradiš za njega, a radiš ono zašto te upunomoćio. Svaka novo nastala mogućnost, iskrsla neka mogućnost, trebaš da ga pitaš. Trebaš da ga pitaš. Nešto u momentu ha, obavljanja onoga čime te ono upunomoćio, iskrsne, e, mogu bi ja još i ovo i ono, ne. Zato si upunomoćen i to je na tebi da uradiš sve nešto dodatno trebaš da pitaš. Zatim, vidimo iz ovog hadisa da je obaveza osuditi loše, loše djelo. Vidimo iz ovog hadisa da ko je u mogućnosti da loše djelo otkloni rukom, to je najbolje. Ako si u mogućnosti glava porodice, treba da zabrani rukom. Ko ne može rukom, zabranjuje jezikom. Ko ne može ni jezikom, onda dakle mora osuditi srcem. Zlo se mora, mora osuditi. Hm. Zatim, na prvom mjestu vidimo, moguće da je kod prisutnih bilo još nekih grešaka. I mi znamo da se i pri nama i pri našem narodu nalazi mnogih grešaka. Ali prvo što se ispravlja jesu greške koje utiču na čovjekovo vjerovanje, na čovjekovo akajd, na čovjekovo objeđenje. Ništa ne treba zanemariti, ništa ne treba zapostaviti, ali imaju prioriteti. Imaju prioriteti. Pa ono što se tiče čovjekovog vjerovanja, ono što se tiče ispravnosti ostalih njegovih dijela, zbog tog dijela, dakle, oko, tega, oko toga treba povesti računa, dakle, oko vjerovanja, oko akajda. Prvo te stvari vjernik i vjernica trebaju riješiti. Pa onda, dakle, druge, druge stvari upotpunjavati kod sebe. Zatim, vidimo iz ovoga hadisa, ha, o malo jer školsko pitanje ahad hadisi bilo je ovdje kada je šeheh Osman, ha? kada je šeheh Osman prošli puta držao predavanje. Pa je spominjao mutelatir hadise i spominjao je ahad hadise. Kada je spomenuo Ebu Musu Lešarija radijallahu talan kako je on došao i rekao čuo sam od poslanika alihi sam nakon što ga je Omer pitao odakle ti to? Kucaš tri puta i niko ti ne otvara i ti se vraćaš. Odakle? Takav postupak. Kako ti to tako postupaš kada čuo sam? I sam on govori Kaže, idi dovedi, ako ne dovedeš, bit ćeš. Pa opet ko dolazi s njim opet jedan. Nije došlo mnoštvo. Hm? Vidimo i ovdje, Zaid ibn Haris je došao i rekao, Allahov poslanik Alihi Salocam je to i to zabranio. Došao je on sam i povikao svima. I svi su potrgali. Dakle, ukoliko dođe jedna povjerljiva osoba, povjerljiva osoba znamo, uvjereni smo, povjerljiva je kod nas, kaže nam to trebali bismo prihvatiti. Trebali bismo, trebali bismo prihvatiti, a pogotovo dakle kada je riječ o hadisima. Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, ha, je bio poseban čovjek, pa je svoj sahih otpočeo sa ovakvim hadisom i završio sa ovakvim hadisom. Otpočeo je svoj sahih koji ima preko 7000 hadisa, otpočeo je sa ovakvim hadisom i završio sa ovakvim hadisom, ahad hadisom, otpočeo je sa innamal amalu bin nijat, sva dijela se vrednuju po namjerama i završio je dvije riječi koje su lahke na jeziku, teške na mizanu i drage svemilosnom, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi ladim, je također ahad, ahad hadis. I vidimo dakle zbog čega je autor spomenuo i to je dakle najbitnija poruka iz ovog hadisa. Dakle da je neispravno, ništavno objeđenje daleko od svake pameti, da dakle ta ogrlica, da ta marama, da ta krpa ili bilo šta što se sveže da ona može sačuvati belaja, da ona može biti razlog izličenja, da ona može biti razlog postizanja, postizanja koristi. Dakle, takvo objeđenje je neispravno, takvo objeđenje je jeli, ništavno. I vidimo dakle završetak hadisa, da se potrga struna, ogrlica od strune ili bilo koja druga struna. Pa se kaže, dakle, sve ono što nalikuje, sve ono što nalikuje, zabranjenom je zabranjeno. Rečeno je da se potrga ogrlica od strune, za koju je sigurno postojalo ubjeđenje. Bilo koja druga ogrlica koja ne koristi za normalne stvari, može dakle da odvede do ubjeđenja, kao što je postojalo ubjeđenje vezano za ogrlice sa strunama. Pa dakle, sve to treba sklonuti. Onaj koji bi dakle stavio taj nekakav končić, stavio tu nekakvu krpu ili slično na vrat, ili negdje drugo. Ali kaže, ne, nemam ja to objeđenje, nema veze, to je zabranjeno stavljati. Možda nemaš ti, možda neko drugi nakon tebe dođe pa bude imao takvo objeđenje. Dakle, to je zabranjeno. I vidimo dakle da imena nisu bitna i mjesta nisu bitna, bitno je dakle ono što se, ono što se desilo. Zatim je autor spomenuo drugi hadis. Hadis od Abdullah ibn Mas'uda. Dakle, kaže, An ibn Mas'udin radijallahu talan, kale, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك Prenosi se od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je Allahu da je čuo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kako kaže zaista su rukije hamajlije i tivale amuleti širk. Kaže poslanik Alihi Salacom, doista su rukje, hamajlije zapisi i amuleti širk. Hadis bilježi Imam Ahmed i drugi šeha Albani ovaj hadis ocjenio vjerodostojni. Ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala mi je poznat. Rukje. Rukje su dakle riječi koje se uče s ciljem zaštite ili izlječenja. Od tjelesnih bolesti ili duševnih bolesti. Hm. S ciljem izlječenja od tjelesnih čak bolesti ili duševnih bolesti. Uče se određene riječi. Islamski učenjaci su složni da tri uvjeta mora ispuniti rukja da bi bila dozvoljena. Da bi bilo dozvoljeno učenje ovih riječi, moraju se ispuniti tri uvjeta islamski učenjaci su složni, postoji džma. A to je da te riječi budu iz Kur'ana, dakle Allahov govor, ili hadisa Allahov poslanika, alihi salosom, zikr, ili da to budu Allahova imena i njegova svojstva. Prvo. Zatim drugo, da bude na razumljivom jeziku, da je razumljivo, Razilaze se, neki kažu na arapskom, pojedini kažu na arapskom, dakle, ispravno i ono u čega se slažu, samo da je razumljivo. Može i na drugom jeziku. I treće, da onaj koji uči ili onaj koji, kome se uči bude ubjeđenja da ta rukja, te riječi same po sebi ne liječe, već Allah je taj koji liječi, a ovo je put do izlečenja. Dakle, ova tri uvjeta moraju biti ispunjena da bi rukija bila dozvoljena. Da bi rukija bila dozvoljena, ne kažem obavezna. Poznato je, govorio sam ovdje, razilaženje, je li preporučeno ili ne učiti rukiju. Dakle, da bude iz Kur'ana ili hadisa, ili spomena Allahovih imena i njegovih svojstava, da bude na razumljivom, da je razumljivo ono što se uči, i da se dakle bude ovog ubjeđenja da je Allah taj koji liječi, ali dakle učenje Kur'ana, učenje zikrova, dova je put do izličenja, do postizanja lijeka od Allaha. Ukoliko neki od ovih uvjeta ne bude ispunjen, rukja nije dozvoljena. Haram. A pogotovo dakle ukoliko umjesto Allahovog govora, dakle Kur'ana ili zikrova dova od poslanika alihi salavcam koji se prenose, budu riječi širka. Odnosno, budu sadržavale u sebi te ruke imena šeitana, dozivanje šeitana, džina. Onda je, dakle, takva rukja širk. I zbog ovoga autor nije htio da naslovi na početku da je od širka, da su od širka rukje i zapisi zbog ovog pojašnjenja. Ima ruki koje su dozvoljene kad su dozvoljene. Dakle, ova tri uvjeta, da iz Kur'ana, hadisa ili Allahu imena i svojstava, da je na razumljivom jeziku i da postoji ubjeđenje da je Allah taj koji liječi. Mimo ovoga je zabranjeno ili ukoliko sadrže u sebi riječi širka, onda je dakle takva rukja širk. Pa u ovom hadisu je riječ o takvoj ruki. Ruki koji uče sihirbazi ili dakle sihrbazi ili određene nene, žene. Kaže imam nenu, neće da kaže šta uči. I nama je poznato, tako, bilo je stari žena, znamo mi, sjećamo se, a ima i danas. Narod ide i priča, kaže nešto, pomjera osne, a neće da kaže, neće jasno da proučiš šta je. I bili su doskora ovdje od komšije, tako, klipovi na YouTube, gdje uči zadnje sure i dok uči ubacuje dakle određena šeitanska imena. Pa ljude zavara, obmane upravo zbog ovoga. Autor je došao sa ovim poglavljenom kome ima nejasnoća. Uče Kur'an i u toku učenja Kur'ana, kur'anski ajete ubacuju određene, određene stvari, određena imena. Kao što pojedini kada pišu zapise, vjerovatno svako od vas je bio u prilici, ako ne da razmota, može da vidi da ukuca i da vidi na internetu zapise kako pišu, idu određeni ajeti i znakovi, brojevi i ostalo. Hm. Pa dakle, na ovo se misli kada se kaže doista su rukje širk. Na ove rukje. Do, dočim čuo se dakle koja je rukja dozvoljena. Zatim kaže i hamajlije talismani. Kaže in ruqa wa tamaim. Tamaim je množina od riječi temime. Temima. A dakle, to je hamailija, zapis ili bilo šta što se dakle okači o vrat ili na ruku ili na vrata, auto, bilo koje mjesto spravljeno od papira, končića, uzlova, bilo čega, čime se želi postići dobro i sačuvati, sačuvati nekog zla. Dakle, stavlja se to. Nama je dobro poznato šta se prvo uči u Mektebu? Kad se ide u Mejtev. Ha? Kako ide Rabi Jesir? Rabi Jesir, wala tu asir, Rabi temmim bil hajra. Rabbi temmim bil hajr. Temima dolazi od ovoga. Temaim je množina od riječi temima. Temime tun. Temima a dolazi od riječi temim, tetmim, upotpunjavanje. Pa se taj zapis, ta hamailija stavlja da se upotpuni dobro, odnosno da se postigne dobro. I dobro je ili postigao korist ili se sačuvao zlo, opet je to, opet je to dobro. Ha. Pa to je dakle hamailija. Šarijat ne dolazi sa potvrdom bilo čega spomenutog. Dakle, da se nekakav zapis, da se nekakva krpa, nekakva koža, na papiru nešto ispiše i slično, stavi na sebe i ovdje ili onde s ciljem postizanja dobra. Šerijat dolazi sa naznakom, sa potvrdom da Allah određuje i dobro i zlo, da Allah posjeduje i dobro i zlo i da se od njega traži dobro i od njega se traži da se čovjek sačuva zla. I Allah je propisao kako doći do tog dobra i kako se sačuvati, sačuvati je li tog zla. Autor je rekao ovdje u poglavlju i on je sam pojašnjavao šta su Hamailije zapisi, pa je on spomenuo, Allah najbolje zna kako kažu komentatori, spomenuo posebnu vrstu Hamailija koje su se stavljale na djecu. Moguće da u to u njihovo vrijeme bilo proširano. Pa je spomenuo kao pojašnjenje koje ima prijevod, je li, je li tako? Ha. Spomenuo ono što se stavlja na djecu s ciljem da se djeca sačuvaju uroka. Mi znamo da hamajlije ha, stavljaju svi. Stavljaju i snagatar, nije samo djeca. Allah najbolje zna zašto su stavljali na djecu, zato što dijete je malehno, ne zna se sačuvati. Pa su mislili, evo hamajlije, neka te ona čuva. Kao što je poznato, došlo je u hadisu da se kada se približi akšam, kada treba akšamsko vrijeme da nastupi, da se šta? Djeca pokupe u kuću, da se uvedu u kuću. Kada se spusti akšam, nastupi akšamsko vrijeme, mogu djeca izaći. Zašto? Zato što se tada spuštaju šeitani. Zašto je posebno došao naglasa na, na djecu? Zato što djeca ili ne znaju zikr, mala su djeca ili na sebi imaju nečistoće. A šeitani su ti koji prvo napadaju one koji su nečisti i oni koji su daleko od zikra. Pa je zbog toga došao dakle, spomen djece da se djeca kada se spušta akšamsko vrijeme treba da nastupi da se uvedu u kuću. Pa su i oni kačali ove hamajlije. Kako kaže šeha Abdurrahman Berrak, hamajlija dakle, ima daleko općeniti jeli, općenitije značenje i misli se dakle na zaštitu svakoga. Kogod dakle, stavi s ciljem jeli, da se zaštiti ili postigne, postigne neku korist, ima dakle, značenje hamajlije ili zapisa. I nama je to dobro poznato, čak se i na pijaci može kupiti ili tako hamailija zapis. Međutim, dakle, oko ovih hamailija zapisa koji su spravljene zapisi koji su spravljeni na osnovu Kur'ana, odnosno zapisane su Kur'anske sure ili određeni Kur'anski ajeti, islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje od prvih generacija. Pa se prenosi, Allah najbolje zna, prenosi se u knjigama da je Aisha radijallahu anha to dozvoljavala da je Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma to dozvoljavao. Da se prenosi od imama Ahmeda jedno mišljenje, njegovo jedno mišljenje da je to dozvoljeno. Ibn al-Qaima rahimahullahu tela da je to dozvoljeno. Na drugoj strani, autor mislim da to spominje, na drugoj strani, daleko, daleko veći broj čak iz reda ashaba je bio stava da je to zabranjeno. Jer kažu poslanik alihi salatu wasalam nije napravio razliku. Zabranio je sve hamajlije. O rukjama je govorio na drugom mjestu. Koje su ruke dozvoljene? Ha, pa se zbog tih drugih hadisa izuzimaju ruke. Dok nije govorio o nekim zapisima hamajlijama na drugom mjestu da su dozvoljene. Ovdje je zabranio i gotovo. Pa se prenosi od Abdullah ibn Abbas, od Abdullah ibn Mas'uda, od Huzeyfija radijallahu tala, od Ukveta ibn Amira, od Abdullah ibn Uqayma. Sve su ova sahabi da je to zabranjeno da se ne treba koristiti. Prenosi se također mišljenje od imama Ahmeda. Pogotovo dakle u novije vrijeme od li savremenih od šeha Bimbaza, šeha Usemina, prenosi se da je to zabranjeno. Jer poslanik Alihi Salocam nije pravio razliku, jer e, to može odvesti do prije svega omalovažavanja Kur'ana. Nama je poznato da ljudi sa hamajlijama, zapsima svugdje ulaze, ulaze i u nužnike, WC, na otvorenom, na polju, u kući i slično, čime se omalovažava Kur'an, a isto tako, dakle, to može odvesti čovjeka da on ne zna šta je unutra, pa da kaže da imeni jednu hamalju takvu, pa u njoj svašta može, može da piše. Pa je zbog toga, dakle, preče i kako kažu oni koji su detaljnije razmatrali ovo pitanje, da kod ova dva mišljenja ispravnije, dakle, da je to, da je to zabranjeno. I kaže poslanik Alihi Salosam treće amuleti, odnosno tivele amuleti, kako je došlo u komentaru, to je ono što se spravlja da muž zavoli ženu i žena zavoli muža, odnosno da se učvrsti njihova bračna veza. To je ono što spravljaju sihirbazi na zahtjev žene ili na zahtjev muža da jedno drugo zavole, odnosno da se učvrsti njihova, njihova veza. I kažu sve ono što ima to značenje je zabranjeno. Dakle, sve ono što se koristi u tu svrhu. Nama je došao šerijat, došli su nam mnogobrojni primjeri iz života Allahovog poslanika, ali i salocom, kako se on obhodio prema svojim suprugama i kako su one obhodile prema njemu. Poznato nam je da je na oprosnom hađu je tako oporučio posebno lijepo ponašanje prema ženama. Na oprosnom hađu, kada je bilo najviše ashaba, kada su propisi naše vjere upotpunjeni toga, da, toga dana, tih dana, otpočeo je svoj vaz, svoj govor sa lijepim obhođenjem prema ženama i završio. Hm. I poznato je kako se one obhodile i koliko su ga, koliko su ga poštovale. I to nam je dovoljno onaj ko želi da učvrsti svoju ljubav sa svojim supružnikom, sa svojom suprugom ili ona sa svojim mužem, da se čit, da čita, i iščitava i da se toga pridržava. I svakako, dakle, da paze na prava jedno kod drugog, na obaveze jedno kod drugog. Dočim, dakle, posezanje za svim ovim je zabranjeno. Zabranjeno. To ne može da koristi. To ne može da koristi. Dođe autor posle ovoga sa hadisima koji pojašnjavaju. Ha, to što se spravi i što se obuče, što mu se zašije u kragnu ovdje ili onde, stavi mu se uhlače, a žena mu stavi da ga, da je voli što više. Ha. I ona očekuje za volće. I očekuje za volće, pa dobije. I desi se, i to je poznato, onaj ko, ko se bavi ovim pitanjima, koji bave se liječenjem, pa vam je poznato, jedna od devet vrsta sihra je sihr ljubavi, I spomnjao sam tamo u knjizi simptomi znaju dakle da budu upravo suprotni, kontra. Da čovjek da dovede osobu do tog ha stepena da zamrzi ženu još više ili da zamrzi sve žene zbog toga. Hm. Ali ova dakle koja to napravi, naruči pa joj se napravi ili ono obratno da ne bude sve na žene, Ha? Očekuje i očekuje, svoje srce veže za to i ništa ne bude. Dakle, a svoje srce je vezao za to, ne za Allaha. Nije, ve, nije se vezao, nije posegnuo za onim što je Allah propisao, za onim što je poslanik Alihi sam činio, nego dakle nešto što nema nikakve veze s razumom. Kod nas postoji bojat se da postoji dakle i to ubjeđenje ha, po pitanju po pitanju Burme. Tako, prije nego li se stupi u brak, prvo se napiše, ha, u vezi. Pa se stavi slika burme. Ha, kupe se burme prije nego što se stupi u brak. I onda kad se vjenčaju, jedno drugom stave. I poznato je kod kršćana postoji to uvjerenje, ubjeđenje da dokle god nose i on i ona, da će postojati ljubav među njima. Muž skine, ona nikakva. I obratno postoji to objeđenje. Pa se na neki način, dakle, osoba veže za tu, za tu burmu. U najmanju ruku, u najmanju ruku, dakle, to nije naš običaj i to je zabranjeno nositi. Kao što je malo prije bilo u hadisu, ha? bilo koju ogrlicu. Bilo koja ogrlica mora da se skine. I ovdje, dakle, burma, ukoliko i ne veže se to ubjeđenje kada stavljaju jedno drugom, dokle god nosimo da postoji ljubav među nama, skine gotovo kida se veza, dolazi do razvoda braka, ako i ne bude popraćeno tim ubiđenjem, u najmanju ruku, dakle, to je kršćanski običaj. To je kršćanski običaj i to vjernici ne trebaju da radi. Braće i seka koliko hoćeš. I ja sam govorio isto. I u nekoliko navrata i na ovom čudu, vjenčanica bijela je kršćanski običaj za koju se veže kršćansko ubjeđenje vjerovanje i ne nedolikuje vjernici kada se udaje da oblači bijelu vjenčanicu. Kršćansko objeđenje da kada dolazi, da dolazi čista od grija, da dolazi čista od nemorala. Kako kaže e, ha, postale moderne, šest mjeseci nose, ili kraće još i porade se. Eto, ha, koliko su čiste. Dakle, to je kršćansko vjerovanje, kršćansko objeđenje veže se treba da obuče i to je znak njene čistote. U najmanju ruku, dakle, to je poistovićivanje s njima i ne bi trebalo da, da, da, da mi to koristimo. Pa dakle, vidimo zašto je autor spomenuo, zašto je autor spomenuo ovaj hadis, Allahov poslanika, alihi salacom, od Ibn Mas'uda, radijallahu talom, u njemu se spominje da su zabranjene ruke, čuli smo koje ruke, koje nisu iz Kur'ana, nisu iz hadisa, ili dakle govore se nerazumljivim govorom ili u njima ima dozivanja nekoga drugog, spominjanja nekoga, nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili čak se dakle veže za tu rukju, za te riječi koje se uče i biva se objeđeno da će doista se zbog te ruke i biti, biti izliječeno, odnosno da ona sama po sebi, po sebi liječi i također spomenuti su zapisi i to je još nešto što se spravlja da bi se postigla ta korist, korist u braku, a autor je dakle naslovio poglavlje o svemu ovome kakav je propis jednoga, jednoga i drugoga. Pa vidimo dakle iz ovog hadisa kratko da hadis postiče na ispravljanje pogrešnih objeđenja, makar ono bilo prisutno i kod većine. A mali je danas mnogi ih imaju. Zapise mnogi nosi. Čak zdrave zamotane glave prave te zapise, je tako? Bez obzira. Ako je došao o šerijat i to zabranjuje i došu jasni hadisi i to se zabranjuje i dakle većina, većina uleme na tom stavu da nije u redu da se to radi i postoji razumski dokaz zašto nije u redu da se radi kogod da radio nije to dakle u redu i dakle treba ispravljati ispravljati ta objeđenja pogotovo sada će doći dakle hadis koji govori o pogubnosti pogubnosti toga nakon toga došao je autor sa hadisom kaže wan abdillah ibn ukeim marfu'an Men ta'allaka shay'an wukila bihi kaže od Abdullaha ibn Ukejma, prenosi se merfu predanje, ko okači nešto, tome će biti prepušten. Abdullah ibn Ukejm, poznati je kao Ebu Ma'bed el-đuheni, stanovao je u Kufi i živio za vrijeme Allahovog poslanika, ali hissalacom se nije susreo s njim. Došao je nakon smrti Allahovog poslanika alihi salatu oslam u Medinu, dakle nije ashab. Došao je za vrijeme Huzeife radijallahu talan i bio je povjerljiv prenosioci i kažu živio je do vladavine Hadžača. On prenosi merfu predanje. Šta je merfu? Čućete nekada merfu predanje. To su riječi koje je rekao poslanik Alihi Salosan. Kad ti neko kaže merfu predanje, to je u stvari hadis. To je te riječi koji će ti posli navesti se, to je hadis. Pa prenosi se od Abdullah ibn Ukejma merfu predanje, odnosno riječi poslanika Alihi Salatu Veselam koje riječi kaže men ta'allaka shay'an wukila bihi ko kako je Husajn prevedeno ko se nečemu oda je biće tome biće tome i prepušten ko se prepusti tome će biti oda ko se nečemu oda biće ko će, ko se nečemu oda Ima također značenje, prošli puta sam govorio, ima značenje vješanja, kačanja, doslovnog, ali i vješanja srca za to, odnosno vezanja srca za to. Pa kaže poslanik Alehi Salocam u ovom hadisu. I šeha Albani je ovaj hadis ocijenio dobrim. Ahmed ga također ima mahe bilježi. Ko okači bilo šta, došlo je men ta'allaka, Prošli puta sam vam tako govorio šta znači zakvačiti. Alak, men allaka, znači zakvačiti, dodati. A ovo je ta'allaka, ima značenje vezanja srca. Dakle, ko nešto stavi, objesi na sebe, na auto, na dijete, na porodicu, na kuću i svoje srce veže za to, dakle, očekuje od toga korist, očekuje da će mu to koristiti, kaže, vukile ilaihi, bit će tome i prepušten. Odnosno, neka očekuje korist od toga. Neka čeka i neka vidi hoće li postići korist od toga. I došlo je men ta'allaka šej'en, ko bilo šta. Dakle, nije rečeno ovo ili ono. I zbog ovog hadisa također preče je da se zabranu, zabrane svi zapisi. Jer je došlo ko okači bilo šta. Bilo šta bilo iz Kur'ana ili iz nečega drugog. Tome će biti prepušten. Pa dakle, neka, neka očekuje hoće li mu to koristiti ili, ili ne. Dakle, ovdje misli se na stavljanje i misli se, ono što je bitno napomenuti, vezanje srca za to. Prepuštanje tome, odavanja, kako je prevedeno kod vas, odavanja tome. Pa postoji nekoliko vrsta vezanja srca, četiri vezanja srca za nekoga ili nešto. Prva, jedina dozvoljena, jedina ispravna, vezanje srca za Allaha, jednog jedinog čineći ono što je on naredio i ostavljajući ono što je on zabranio. Ha. Da radiš ono što ti je naredjeno, propisano, dozvoljeno da bi postigao neku korist ili se sačuvao zla, I kada to uradiš, osloniš se na Allaha, vežeš svoje srce za Allaha, doviš Allahu, moliš Allaha da ti u tom tvom dijelu dadne koristi. Prvo vezanje. Drugo, ha, vezanje srca za Allaha uz činjenje onoga što Allah nije propisao. Niti to zdrav razum odobrava. Pa da čovjek nešto od ovoga stavi krpu, komčić stavio ko ruke i očekuje od Allaha korist s tim. Dakle, to je, kažu, mali širk. To, to je, je mali širk. Propisuje on, dakle, od sebe. Bez obzira što on svoje srce vezao za Allaha, ali Allah nije naredio da se to radi. Allah je naredio drugo. Zatim treće vezanje srca za ono što je Allah propisao ili što zdrav razum potvrđuje ili što dakle pouzdane povjerljive osobe potvrđuju. Pratite li? Ovdje dakle ne spominje se vezanje srca za Allaha, već vezanje srca za ono što je Allah propisao, naredio, zabranio ili dakle ono što razum potvrđuje jest to treba raditi, čovjek ide, radi i svoje srce veže za tu platu. Veže svoje srce za taj rad. I sigurno će on biti nagrađen. Nema šanse da ne bude. Veže se za to. Dakle, treba raditi, to je propisano, treba ustati za nafakom, ali od Allaha očekivati nafaku i vezati svoje srce za Allah. Kažu učenjaci, kaže šejh Husemin i drugi, ovo je širk nisu se izjasnili koji širk. Kažu jedan vid širka. Dakle, iako je to Allah propisao da se radi, ali Allah je taj koji daje. Allah je taj koji daje. I četvrto vezivanje najgore. Dakle, da se čovjek ne veže za Allaha, već se veže za ono što nije niti propisano, niti zdrav razum potvrđuje. To je dakle ovo o čemu, o čemu se govori u ovim tekstovima. Dakle, daleko od svakog razuma. Nikako ne može biti normalno da to može koristiti ili štetiti. I pogotovo čovjek, dakle, očekuje i očekuje i očekuje i veže svoje srce, veže svoje srce za to. Pa je, dakle, to veliki širk bez imalo, bez imalo sumnje. Vidimo, dakle, iz ovog hadisa da je zabranjeno vezati se za bilo koga i bilo šta mimo Allaha subhanahu wa ta'ala već je obaveza osloniti se na njega u svim situacijama i raditi ono što je on naredio i ostaviti se onoga što on što je on zabranio. Kaže se u hadisu Vukile i Rehi, bit će tome prepušten. A ko bude prepušten bilo kome drugom i bilo čemu drugom ima Allah, on će stradati. On će, on će stradati. Pa hadis ukazuje na sigurnu propast onoga koji se veže za bilo koga drugog. I iz ovog zaključka zabranjuje se sve ono što te vodi u propast. Zabranjeno je ovo jer te vodi u propast. I sve drugo što te vodi u propast, zabranjeno ti je da činiš. Da sebe ne uništavaš jeli, svojim, svojim rukama. Vidimo iz hadisa da je nagrada shodna dijelu. Prepustio se tome i očekuje rezultat, hoćeš biti jeli, nagrađen. Jeli. Zatim je autor spomenuo četvrti hadis. Kaže, وَرَوَا أَحْمَدٌ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعَ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من أقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه Dakle, bilježi Ahmed, imam Ahmed od Ruvejfija. Ruvejfija ibn Sabit الانصاري رضي radijallahu talan, također on je bio on je bio ashab i on je ha, živio dugo. Ovde kaže, rekao mi Allahu poslanik alihi salatu wasalam, o Ruvejfija, moguće da zaživiš dugo. I živio je dugo. O Ruvejfija, moguće da ćeš ti živjeti dugo. Možda ti bude živio dugo. Pa obavijesti ljude i za mene. Dakle, obavijesti ljude koji će doći za mene. Obavijesti onoga ko, kojeg ako vidiš da se poigrava sa svojom bradom, odnosno da veže čvoriće na svojoj bradi, je tako? Kod nas ima ljudi, sveže ovako bradu i ovdje napravi čvor. Izigrava se s bradom. Dobro, moguće da su ti ljudi daleko od vjere, ali ha, nije u redu. Dakle, obavijesti ljude. Ukoliko vidiš nekoga od njih da se poigrava sa bradom vezajući čvoriće, kažu da su mušrici mnogobožci Dakle, prije dolaska Islama, kada bi htjeli da idu u boj, da se susretnu s neprijateljem, da bi vezali jeli, bradu na takav način da izgledaju strašnije, jeli, da prepadaju svog neprijatelja i slično. Dok pojedini kažu da se ovdje misli općenito i na kosu i na bradu, dakle da se ne izigrava sa svojim izgledom, dakle i čak i sa kosom, jer kažu na neki način jeli, i brada ulazi u i kosa i brada jeli, ulazi u tvoj taj prednji, prednji izgled. Allah najbolje zna. Došlo je ovdje lihjetehu, dakle da ne veže svoju bradu, da ne pravi čvorići od svoje brade. Eu te kalle de vetren, ili dakle da stavlja ogrlicu onu od strune. Ukoliko vidiš nekoga da veže čvoriće sa svojom bradom, na svojoj bradi, ili bude stavljao ogrlicu od strune, ili se bude čistio sa izmetom, sa životinskim izmetom ili kostima. Obavijesti takvog da je Muhammed čist od njega. Da Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, nema ništa s njim. O Ruvajfija, možda ti zaživiš dugo, pa obavijesti ljude, one od njih koje vidiš da vežu čvoriće na svojoj bradi ili stavljaju ogrlice od strune, ili se čiste životinskim izmetom ili kostima, da je Muhammed od takvog čist. Čuli smo zašto brada, čuli smo prije ha, ovu, za ovu ogrlicu od strune, šta je sa životinskim izmetom, to je svakako neugodnost, a kosti, kosti su ha, hrana džina. Hrana džina muslimana kosti su hrana džina muslimana, pa je dakle zabranjeno s tim da se, da se čisti nakon, nakon nužde. Ko to bude činio, čini veliki grijeh. Zašto veliki grijeh? Jer kaže da je Mohamed čisto od njega, obavijesti ga. A svaki grijeh za koji se kaže da je poslanik Alihi Salocam čisto onoga koji ga čini, to je veliki grijeh. Veliki grijeh je ha, grijeh za koji se obećava kazna, ili na dunjalku ili na drugome svijetu. Hm? Ili dakle, da se ovako kaže da je poslanik Alehi Salocam čist od njega. Da je poslanik Alehi Salocam čist od njega, to je dakle sve ulazi u veliki grijeh. Pa dakle, ovo su sve, ovo su sve veliki grijesi, a mogu da prerastu ili ono što čovjeka može izvesti iz, iz vjere. Pa vidimo, dakle, autor je spomenuo zato što se spominje ova ogrlica, spomenuo je hadis u ovom, u ovom poglavlju. U ovom poglavlju. Vidimo iz hadisa da je obaveza, ukoliko postoji mogućnost, čovjek nazire da bi se iza njega moglo nešto dešavati od zla, da to treba zabraniti. Vasije to poruku napisati. I za mene, ako se bude radilo to i to, ja sam čisto od vas kaže poslanik Alihi Salocam, ti ćeš zaživjeti, ako doživiš takve, reci im da to ništa nema sa islamom. Da, je poslanik Muhammed Alihi Salocam čist, čisto toga. Vidimo i ovdje potvrdu prihvatanja Ahad Hadisa. Ovo se ne spominje da je rekao nekome drugom. Rekao Ruvejfi, spomenuo ove tri stvari. I ti dostavi drugima. I on je dostavljao. Od njega se to jedino prenosi, pa dakle, obaveza je postupati i sačuvati se, dakle, ovih, ovih stvari. I nakon toga autor je spomenuo dva predanja od naših prethodnika Selefa. Spomenuo je riječi Saida ibn Džubeira koji kaže Men kata temimeten min insan kane ke adli Ko bude strgao hamailiju zapisa čovjeka, imaće nagradu, vrijednost kao da je oslobodio roba. Ovo su riječi Saida ibn Džubeira koji je bio tabin, jel Tako. Said ibn Džuber koji je bio tabin ili tabi, tabi tabin, ha? bio je učenik, bio je tabin, bio je učenik ibn Abbas radijallahu anhuma. On kaže, Allah najbolje zna, dakle, on kaže ko strga zapis Hamailiju sa osobe, sa čovjeka, to će biti vrijedno kao da je oslobodio roba. Zašto? Zato što se osoba veže za to što je zakačio veže svoje srce. Malte ne, ha, sva svoja nadanja, sva svoja očekivanja veže za to. Očekuje da će mu to sigurno koristiti. Ne radi ništa drugo, već ja sam kupio, meni je rečeno, uradi to i to i sigurno će biti. On sigurno očekuje, očekuje, kao da tome robuje. Pa onaj koji strga, kao da je oslobodio, oslobodio njega, dakle, od robovanja tome, kao da je dakle oslobodio oslobodio roba čovjeka koji robuje robuje je li drugom čovjeku i također spomenuo je riječi od Ibrahima Nahaja Ibrahima Nahaja rahimehullahu taala koji je također bio tabin koji kaže da su u njegovo vrijeme ili dakle njegovi učitelji kanu yakrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an Dakle, prezirali su Hamailije zapise sve, bilo one sačinjene od Kur'ana ili mimo Kur'ana. Dakle, prezirali su da se nose. Prezirali su da se nose Hamailije zapisi bez obzira da li one bile sačinjene od Kur'ana ili dakle, jeli, mimo Kur'ana nisu, nisu smatrali da je, to, da je to dozvoljeno. Pa vidimo, dakle, autor je spomenuo da se strgnu sve hamajlije, da se strgnu svi zapisi i ovo drugo predanje upotpunjava svi zapisi, da svi zapisi, pomakar pa oni bili sačinjeni iz kuranskih hajta, da se skinu, da se time jeli, oslobodi osoba, da se ne prepušta tome, da se ne veže za to, već da se dakle veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, u ovom poglavlju govorilo se o rukjama i govorilo se o zapisima i govorilo se o jednoj vrsti sihra između muža i žene, Vidjeli smo od ruke šta je dozvoljeno, dozvoljeno je dakle učiti riječi Allahove ili riječi Allahovog poslanika alihi salacom zikre, zikrove dove iz hadisa ili Allahova imena i svojstva spominjati, da to bude razumljivo i da se ne vjeruje da to liječi samo po sebi, već je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji liječi na ovakav način. Dakle, ako ne znaš kuranske ajete koji se uči, Ha. Ako ne znaš koji se uče kuranski ajet. Imaju dakle određeni kuranski ajeti koji se uče kao rukja. Ili iz hadisa Allahovog poslanika alaihi sallam dove za zaštitu. Jutarnji večernji zikr ne znaš iz od kuranski ajeta niti hadisa. Možeš da kažeš na svom jeziku da se samo obratiš svome gospodaru. Ili da doviš Allahu za nekoga drugog svojim jezikom. Ali da ne budeš ubijeđen da te tvoje riječi koje govoriš sigurno će ga zaštititi njega ili tebe. Već je Allah taj koji daje zaštitu. Ha. Pa dakle nije uvjet da bude Kur'an, da bude zikr iz hadisa dove, dakle uvjet je da to bude razumljivo. Dakle mogu da budu i riječi jer poslanik alejhi salatu vesselam kada su mu rekli a, Kada su mu rekli ashabi, ali mi učimo ruke, kaže pokažite mi svoje ruke, odnosno recite mi riječi koje vi učite. Dakle, nije to bilo iz Kur'ana, nije to bilo, nije to bilo iz hadisa. Dakle, mogu da budu kur'anski eh, ajeti, hadisi, Allaha imena i svojstva ili dakle nešto drugo, ali mora da bude razumljivo, mora da bude korisnog sadržaja, mora da bude razumljivo, a ne dakle da se nešto ha, ne zna i ne smije se biti ubijeđeno u to. Zapisi, postoji razilaženje kod učenjaka po pitanju zapisa iz Kur'ana, ali dakle bolje je da se to ostavi, ispravnije je da se to ostavi, da se time ne omaložava Kur'an ili da se time ne ode do uzimanja zapisa Hamailja koji su sačinjene od nečega drugog mimo, mimo Kur'ana. I svakako dakle ovo između muža i žene, ili to je to je zabranjeno, žena zna kako privoliti svoga muža, a i on kako privoliti svoju, svoju ženu. Da, da ga voli. Ko ima neko nešto pita, Vojra? Imam, ja.